Die oudste sien van Israël was Ruben. Hij het nie sy pa gerespekteer nie en by een van sy pa'se by vrouwe gesla. Daarom is sy geboorterecht aan die seens van sy broer Josef gegee en word hy nie in die geslagsregister as die eersgebore sien vermeld nie. Jeda'se afstammelinge het die sterkste stam geword en die regeerder vir die nasie verskaf, maar die eersgeboorterecht het aan Josef behoort. Die seens van Ruben, die oudste seen van Israël, was Ganok, Pali, Gesron en Karmi. De afstammelingen van Joel was Semajo, Gog, Semi, Mecha, Riaja, Paul en Bera. Bera was de leier van die Rubenite wat der koning te glad van Assyrië gevangen geneem is. Bera's familie is in die geslagsregister van hulle families opgeneem, Jeel, die leier, Zogaria en Bela, sien van Assas, sien van Sema, sien van Joel. Jullie Rubenite het in die gebied geleef wat strek van Aroer tot bij Nebo en Baalmion. Omdat hulle so baie vee in die land geleerd gehad het, het hulle na die ooste uitgespreid tot bij die rand van die woestijn wat na die Eefraat rivier uitstrek. In die tijd toe Saul koning was, het die Rubenite die Agareers in die oorlog verslaan. Hulle het toe in die Agareers dorpies gaan bly, al langs die oostelike kant van geleerd. Oorkant die Rubenite in die land Basan het die afstammelinge van Gad geblij, tot so ver oos as Salka. Joel was die leier in die land Basan, en Safan was tweede in bevel, saam met Janai en Safat. Hulle familie, die leiers van sieve ander families, was Michal, Meselam, Seba, Goroi, Jakin, Sia en Eber. Hulle was allemaal afstammelingen van Abigail, sien van Giri, sien van Jarwag, sien van Geleed, sien van Michal, sien van Jezus Saar, sien van Jagdu, sien van Bus. Achie, sien van Abdiel, sien van Gini, was die leier van alle families. Die Gadite het in die land Geleed geblij, in Basan in sy dorpies in die hele Saronplein. Hulle name is allemaal opgeteken in die geslagsregister in die dae van koning Jotam van Juda en Jerubiaan van Israël daar was 44.760 vaardige soldaten in die leer van Ruben, gat in die halve stam van Manasse. Hulle was allemaal vaardig en ervaren in die oorlog, gewapen met skuld, zwaard en boog. Hulle het oorlog in die Hagarier, Jetirite, Nafite en Noodabite gemaakt. Hulle het na God geroep tijdens die geveg, en hy het hulle gebed verhoor omdat hulle op hom vertrouw het. So is die Hagariërs in al hulle bondgenote verslaan. Die byt wat hulle by die Hagariërs afgevat het, het 50.000 kamele, 250.000 skape, 2.000 donkies en 100.000 gevangenis ingesluit. Baie van die Hagariërs is in die oorlog doodgemaak omdat God teen hulle baklei het. Hulle het in hulle land geblei totdat hulle in ballingskap weggevoer is. Die halve stam van Manasse het in die land gewoon vanaf Bassan tot bij Baal Hermon, Siener en Hermonberg. Hulle was baie mense, die leiers van hulle families was, Efer, Jeshi, Jeliel, Asriel, Jeremia, Godoia en Jachiel. Elkeen van hierdie mannen het een groot reputatie gehad als dapper soldaat en leier. Maar hulle was ontrouw aan die God van hulle voorhouders. Hulle het die goede aanbid van die volken wat God vernietig het. Daarom het die God van Israël veroorzaak dat koning Paul van Assyrië, ook bekend als de glad beleeser, die land geval het in die Rebenite, Gadite in die halve stam van Manasse als gevangenis weggeleid het. Die Assyriërs het hulle in ballingskap na Galag, Gabor, Hora in die Goosan rivier gevat, waar hulle tot vandaag toe blijft.